بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše i ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden taj je postigao šta je želio a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا Islamski web portal www.l-ihlas.com واسع الكرم Treba da znamo, braću moja draga, da je iman nešto što ne može ostati fiksno, na jednom nivou. Iman ili ide na bolje ili ide na gore. واغفر لنا ما مضى kako da vjerujemo osobi koja kaže da vjeruje da će polagati račun za svaku sekundu svoga života, a svojim dijelima neprestano pokazuje suprotno toga. Vidjet ćemo žene koje tvrde da će biti pitane na sudnjem danu za razgoličenost, ali svakim danom te iste žene izlaze iz svojih kuća nošnjom kakvom nije zadovoljan njihov gospodar. Ljenost u obavljanju ibadeta i činjenju pokornosti. To je, braću moja draga, jedan simptom koji ukazuje na slabost imana a zaboravljamo svi da Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje munafike i njihov namaz opisuje njihov namaz i njih da obavljaju namaz sa ljenošću Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Kada ustaju da molitvu obave, ko? Licemjeri. Lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo i da ne spominju. Također, od simptoma koji ukazuju na slabost imana jeste, braćo moja draga, grubost srca. Srca koja su nekada bila mekana, lagana, pristupačna, koja su osjećala kuranske ajete, hadise Allahu poslanika, postala su gruba, osorna, do te mjeri, braću moja draga, da ne osjećamo ništa kada učimo Kur'an. Kada slušamo riječi Allahu poslanika, kada slušamo predavanja, do te mjeri da čovjek sluša govor o vatri, o džennetu, o džehennemu, ništa, njegovo srce kao kamen. يا صاحب الهم إن الهم مزدلج أبشر بخير Mi mislimo da ćemo vječno mi drugima ići na dženazu, da ćemo mi vječno prolaziti pokraj tuđih mezarluka.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 Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi selleme, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste čuli u najavi, cijenjena braćo, večeras ćemo govoriti o jednoj zasigurno aktuelnoj i atraktivnoj tematici. Da ne postoji drugi argument o aktuelnosti i atraktivnosti ove tematike osim veličina broja ljudi koji su prisutni u ovom našem druženju, to bi bio dovoljan razlog da se govori na ovu temu, a mnogo je drugih faktora. Normalno treba naglasiti da smo mi prošle godine na ovu temu održali dva predavanja, ali zbog bitnosti ove tematike i njene potrebe u svakodnevnom životu ja sam odlučio da nakon jednog većeg perioda progovorimo nešto na ovu temu, iako je to znači dorađeno na ono prijašnje predavanje koje smo slušali prošle godine. Na samom početku treba kazati, braću moja draga, da vrijeme u kojem živimo zasigurno se odlikuje mnogim odlikama u odnosu na prijašnja vremena. Jedna od odlika kojom se odlikuje ovo vrijeme u odnosu na prijašnja vremena jeste da su ljudi u ovim vremenima bacili prakticiranje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri daleko iza svojih leđa. Tako daleko da to historija čovječanstva nije zapamtila da su se ljudi odali nemoralu i činjenju grijeha javno, da takav, ta takvu pojavu još historija nije zapamtila. <clears throat> Ljudi koji se deklarišu kao muslimani pali su na tako nizak nivo da su dopustili sebi da čine najveće grijehe i najstrožije stvari koje im zabranjuje Allah subhanahu wa ta'ala. Toliko su se ljudi odali grijesima da je činjenje najvećih grijeha postala normalna i svakodnevna stvar u njihovom životu. Toliko su, braćo moja draga, grijesi zapreplavili i pocrnjali srca tih ljudi da ne osjećaju nikakav strah niti stid od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi su zaboravili na svoga stvoritelja, zaboravili su na njegova svojstva, da je on taj koji neprestano bdije nad njegovim robovima. Da on vidi sve što se dešava i čuje sve što oni govori. Zato ćemo mi uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras progovoriti o slabosti imana. Govorit ćemo ako Bog da o nekim simptomima koji ukazuju na postojanost ove bolesti u našem društvu i kod nas konkretno. Govorit ćemo ako Bog da ukratko o nekim faktorima koji su prouzrokovali to jadno stanje i to slabljenje imana, a nakon toga pokušat ćemo preporučiti neke savjete, dati neke smjernice kako čovjek može u ovim teškim vremenima očuvati i ojačati svoj iman. Prije nego počnemo sa spominjanjem simptoma, stvari koje ukazuju na slabost imana, treba da znamo, braću moja draga, da je iman nešto što ne može ostati fiksno, na jednom nivou. Iman ili ide nabolje ili ide nagori. Osim u jednoj situaciji iman može ostati na jednom nivou, a to je da čovjek ulaže mnogo truda da popravi svoj iman, ali zbog vanjskih uticaja, ljudi koji ga okružuju, njegov iman stoji na istom mjestu, ali taj čovjek neprestano ulaže trud da popravi svoj iman. U toj situaciji iman može ostati fiksiran ili na jednom nivou, a u svim drugim situacijama iman ili se povećaje ili slabi. Zato kažemo, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici. I iman se ne može prepustiti samome sebi. Iman se mora održavati, iman se mora ojačavati, iman se mora čuvati. Ako pustimo iman da sam vodi evidenciju o sebi, znajte, braću moja draga, da ćemo ubrzo doći na nivo ljudi koji nas okružuju, koji su dozvolili sebi da čine sve vrste grijeha bez imalo straha od Allaha i bez imalo stida od ljudi koji ih okružuju. Braću moja draga, da ne postoji o bitnosti ove tematike ni jedan drugi faktor osim to da imamo ljude koji su dojuče bili sa nama, a danas su ti ljudi toliko zapostavili Allahu vjeru da je veliki upitnik da li se pridržavaju temeljnih principa vjeri. Veliki je upitnik da li ti ljudi obavljaju namaz. Zato ova tematika, vjerujte braćo moja draga, da zaslužuje veliko mjesto kod svakog od nas. Pogledajte samo u ljude oko nas i pogledajte nas. Nažalost, mi se dosta puta isti izdižemo i uzdižemo iznad ljudi koji nas okružuju, a vjerujte da se možda samo vanjštinom razlikujemo od njih. Zato, kada kažem pogledajte u ljude oko nas, mi uvijek potpadamo pod tu skupinu. Pogledajte u ljude oko nas kako vode evidenciju o svom zdravstvenom ili materijalnom stanju, pa ćete vidjeti kako se s vremena na vrijeme preispitivaju, kako kada primijete neke promjene na svom zdravlju ili eventualno u njihovom materijalnom stanju, u njihovom poslovanju, vidjet ćete kako žure da to saniraju. Zašto? Zato da bi što duže živjeli ako je u pitanju zdravlje, a ako je u pitanju materijalna strana, da ne bi njihov imetak došao u pitanje. A malo je, braćo moja draga, oni i među nama koji vode evidenciju o svom imanu pa sjednu s vremena na vrijeme, pa ako treba i na olovku, da svedu evidenciju ili napravi inventar kakvo je stanje sa njihovim imanom. To nam ukazuje, braćo moja draga, da velik broj ljudi, a vjerujte da i mi nismo daleko od toga, nije shvatio pravu svrhu njegovog postojanja na Dunjaluku. Nažalost, to su krupne riječi, ali vjerujte, Možda su krupne za izgovor, ali naša djela i djela ljudi koji nas okružuju to potvrđuju. Da ljudi nisu shvatili zašto postoji na Dunjaluku. Ljudi su shvatili Dunjaluk kao cilj, a ne kao sredstvo. Koliko ljudi ne poznaje drugi cilj osim Dunjalučki cilj. Nažalost, svakim danom i mi se okrećemo u tom pravcu da zaboravljamo da je Dunjaluk sredstvo, a ne cilj. Zaboravljamo da je Dunjaluk bašća u kojoj samo treba sijati, a da ćemo, ako Bog da, rezultate, rezultate vidjeti na ahiretu. Zato kažemo, ljudi dosta puta svojim ponašanjem, a nerijetko se to dešava, da i riješima potvrde da je slabo njihovo vjerovanje. Braćo moja draga, ljudi potvrđuju svojim ponašanjem a i mi smo među tim ljudima da je naše vjerovanje slabo. Da malo kada razmišljamo o tome da će doći moment kad ćemo stati pred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i biti pitani za svaku sekundu naših života. Kako da vjerujemo osobi koja kaže da vjeruje da će polagati račun za svaku sekundu svoga života, a svojim dijelima neprestano pokazuje suprotno toga. Pa ćete vidjeti ljude koji tvrde da vjeruju da će biti pitani na sudnjem danu za namaz. A takvi ljudi dnevno pet puta slušaju muezina kako poziva u džamiju, ne pada im na pamet da se odazovu na njegov poziv. Vidjet ćemo žene koje tvrde da će biti pitane na sudnjem danu za razgoličenost, ali svakim danom te iste žene izlaze iz svojih kuća nošnjom kakvom nije zadovoljan njihov gospodar. Zato kažemo povjerovati takvim ljudima, a i mi potpadamo uvijek pod tu skupinu, je kao da vjeruješ čovjeku koji neprestano tvrdi da vjeruje da ljudsko tijelo ne može izdržati da dodirne usijani željez ili vatru. A svaki momentom taj čovjek ide u vatru i želi da dodirne svojom rukom usijani željez. Tvrdi da vjeruje da tijelo ne može izdržati, a on to čini. Tako ti ljudi tvrde da vjeruju da će odgovarati, ali svojim dijelima pokazuju nešto drugo. Čovjek musliman, kada vidi sve što se dešava oko njega, njegovo srce hoće da pukni. Zaista, vraću moja draga, kada čovjek vidi ove naše ulice, njegovo srce hoće da pukne od bola i žalosti, do kojeg nivoa je došao insan. Ali, nažalost, u velikom broju slučajeva čovjek ne može nešto mnogo da poduzmi. Nemoćan je da reaguje. Na svakom koraku ćemo, braću moja draga, vidjeti grijehe. Grijehe koji su preplavili naše društvo. Na svakom koraku ćemo vidjeti grijehe čije počinjuce je prokleo Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Pa zamislite kako je živjeti u društvu u kojem većina ljudi koji sačinjavaju to društvo su prokleti na jeziku Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Koliko je samo u našem društvu grijeha, braću moja draga, u čije negativne posljedice više razumni ljudi ne sumnjaju. Ali zaista je čudno stanje tih ljudi te stvari kada se ne bi gledale svjetskog aspekta, kako ne dokući sa razumom svojim da te stvari ne doliči i da šteti. Zar sumnja neko da šteti korištenje i konzumiranje alkohola? Konzumiranje i upotreba drogi, konzumiranje i upotreba duhana i mnogih drugih stvari. Zar sumnja razuman insan da kamata, prostitucija, mito, razgoličenost nosi sa sobom mnoge društveni štete po jedno društvo. Zato ćemo, braću moja draga, spomenuti u nastavku našeg druženja neke simptome koji ukazuju na slabost imana kod ljudi koji se deklarišu kao muslimani. I veoma je bitno da svako od nas te simptome gleda s tog aspekta da li ih posjedujemo pri sebi da se ispitamo za svaki simptom da li posjedujemo taj simptom pri sebi. Ako rezimiramo i zaključimo da imamo i te kako je veoma bitno da nastavimo pratiti ostali sljedeći dio predavanja kako bi ako Bog da saznali kako da se izliječimo i od tih simptoma. Pa prvi simptom po meni zasigurno dovoljan da samo njega spomenemo i jednoglasnim stavom bi mogli zaključiti da je slabost imana bolest koja je zasigurno okupirala velik broj ljudi koji se deklarišu kao muslimani, a opet kažem, mi uvijek potpadamo u tu skupinu. Ljenost u obavljanju ibadeta i činjenju pokornosti. To je, braćo moja draga, jedan simptom koji ukazuje na slabost imana. Slabost imana se vidi kroz to da čovjek sa ljenošću obavlja ibadete ili je pokuran Allahu subhanahu wa ta'ala sa ljenošću. Pogledajte samo naše stanje. Kako smo nekada sa elanom obavljali određene ibadete. Kako smo se trudili. Kako smo imali želje za tim ibadetima. Za pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok pogledajte sada naše stanje. Kako obavljamo određene ibadete sa poteškoćom. Rutinski. Ne osjećamo Srž tog ibadeta. Na čelu, braćo moja draga, svih tih ibadeta zasigurno je obavljanje namaza. A zaboravljamo svi da Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje munafike i njihov namaz, opisuje njihov namaz i njih da obavljaju namaz sa ljenošću. Zar neko od nas voli da ima pri sebi to svojstvo da namaz obavlja sa ljenošću? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَا قَلِيلًا kada ustaju da molitvu obave, ko? Licemjeri. Lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom a Allaha gotovo i da ne spomenu. Pogledajte ovaj opis, a Allaha gotovo i da ne spomenu. Koliko puta mi obavimo namaz, samo znamo da smo u početku rekli Allahu Ekber i na kraju nas probudi iz misli glas imama Esselamu alaikum wa rahmetullah. Baš Esselamu alaikum. Prošao je te namaz, a da ne znaš u čemu te je prošao. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah skoro i da ne spominju. Takav je, braćo moja draga, naš namaz. Nažalost, naše stanje je tako žalosno i jadno da mi imamo poteškoću da obavljamo farze, a da onda ne govorimo kakvu poteškoću imamo u obavljanju onoga što nam nije obaveza. Također, od simptoma koji ukazuju na slabost imana jeste, braćo moja draga, grubost srca. Srca koja su nekada bila mekahna, lagana, pristupačna, koja su osjećala kuranske ajete, hadise Allahu poslanika postala su gruba, osorna. Do te mjeri, braću moja draga, da ne osjećamo ništa kada učimo Kur'an. Kada slušamo riječi Allahu poslanika, kada slušamo predavanja. Do te mjeri da čovjek sluša govor o vatri, o džennetu, o džehennemu, ništa. Njegovo srce kao kamen. Bojim se, braću moja draga, da je to put da naša srca tako otvrdnu, da postanu tvrda kao kamen. A takva srca su srca židova. Tako ih opisuje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada kaže ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةُ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o tim njihovim srcima a srca vaša su poslije toga postala tvrda kao kamen ili još tvrđa. Braću moja draga, to nije ništa drugo nego posljedica grijeha koji činimo svakodnevno. Grubost srca dolazi od neprestanog griješenja. To je ono o čemu govori Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Mutaffifin, koju velik broj nas zna na pamet. Kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u komentaru ovog ajeta kada rob učini neki grijeh na njegovom srcu se formira crna mrlja. Ako se pokaje od učinjenog grijeha srce se ponovo očisti a ako nastavi činiti grijehe mrlja se toliko proširi da prekrije njegovo srce. Pa kaže Allahu poslanik, to je koprena koju spominje Allah subhanahu wa ta'ala u riječima Kella bel arane ala kulubihim ma kanu jeksibun Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Hadis je zabilježio imam Tirmizi od Ebu Hurere sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Toliko, braću moja draga, su naša srca crna. Toliko ih je otvrdlo činjenje grijeha da ljudi prolazi pored dženazi ne osjećaju ništa. Ljudi prolazi pored <clears throat> mezaristana kao da prolazi pored pijaci. Ljudi dolazi na dženazu, ne osjećaju ništa. Nikada sebi ne postavi pitanje da li ću ja nekada doći u ovu situaciju. Čovjek dolazi radnom kolegi da klanja dženazu, nije uzeo iz te smrti radnog kolege i minimalnu pouku, pa da taj dan makar klanja jedan fars, Već čeka pred džamijom dok ljudi izižu, pa se on priključi dženazi. Uopšte, braću moja draga, ne razmišljamo o onome što se oko nas dešava. Kao da smo kupili karte za džennet. Vjerujte da imam osjećaj da mi, baš konkretno mi, koji smo se malo uzdigli od ovog naroda, tako vidimo sebe kao da smo kupili karte za džennet. Bezbrižni, smješkamo se, prolazimo pokraj dženazi, nikada ne postavljamo sebi pitanje kako li je sada ovom čovjeku i šta sam ja pripremio za taj moment. Mi mislimo da ćemo vječno mi drugima ići na dženazu, da ćemo mi vječno prolaziti pokraj tuđih mezarluka. Zaboravljamo da ćemo jednog dana biti mi ti koji će nama drugi klanjati dženazu, da će ljudi sutra prolaziti pokraj mezarluka i mezaristana u kojima ćemo biti ukopani mi. To je, braću moja draga, stanje naših srca. Ako nije tako, slobodno kažite. A pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što smo se citirali kako opisuje srca nevjernika, pogledajte kako opisuje srca vjernika. Pa zapitajmo sebe, ima li nas gdje? U suri Al-Anfal kaže Allah subhanahu wa ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispuni kada se Allah spomeni. a kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im se učvrsti i samo se na Allaha, gospodara, oslonjaju. Kada im se ajeti citiraju, njihova srca zatreperi i to im iman ojačava. Da li naš iman se ojačava, braćo moja draga, kada slušamo učenje Kur'ana? Mi živimo u čudnom vremenu, zaista čudnom vremenu. U vremenu kada, pod navodnim znacima, najodabraniji sljedbenici ummeta, ja smatram, inša da smo mi najodabraniji narod u ovom društvu, kada su došli na tako jedan nivu, da kada postavljaju pitanje, poslušajte kako postavljaju. Postavlja pitanje, je li to haram ili nije? Pa mu ti kažeš ne, to je pokuđeno. I kao da si mu dao zeleno svjetlo da se to može činiti. ako si kazao to je sunnet, automatski si kazao da to treba ostaviti. Do te mjere smo mi otišli da te ljudi pitaju, zna on da je to zabranjeno, ali kaže je li to veliki ili je mali grije. Pa ako slučajno kažeš to je mali grije, to znači da si dao zeleno svjetlo da se to može činiti. Tako je, braću moja draga, žalosno naše stanje. Halli dhunube sadiraha wa kabiraha fehuva tuqa, wasna' kemašin feuqa al-ardi jara. La تحقرن sagiratan إن الجبال من hasa. Poznati stihovi arapskog pjesnika koji su izrečeni na osnovu izreke Ebu Hureyri kada ga je pitao Omer radijallahu ta'ala šta je bogobojaznost. Pa mu je kazao jesi li ikada išao putem na kojem ima trnja. Pa poznati inšala svima vama taj odgovor. Zato kaže pjesnik arapski Halli dhunube sagiraha wa Ostavi grijehe i velike i mali to je bogobojaznost. Ponašaj se kao onaj koji ide putem na kojem ima trnja. La tahkiranne sagiraten. Nemoj pocijeniti mali gdje zaista su planine od malih kamenčića sačinjene. Treći simptom koji ukazuje na slabost imana jeste, braćo moja draga, gubljenje osjećaja za emanetom koji nosimo na svojim leđima. Zasigurno je to jedan veliki pokazatelj slabosti imana. Da ljudi nemaju osjećaja da nosi emanet. Nošenja ove vjeri. Pa ćemo vidjeti velik broj ljudi da ima pogrešno ubjeđenje, a to je da treba vjeru da širi efendija, profesor, doktor, magistar, daja, misionar, oni su ti koji trebaju da se bačkaju sa tim stvarima, a mi smo čisti od toga. Normalno, svako treba, braću moja draga, da zna svoje vrijednosti, ali svi moramo nositi emanet vjeri. Koliko stvari i koliko puta nam se dešava da smo u mogućnosti da popravimo nešto, ali mi ne reagujemo. Konkretno u našim kućama, gdje smo mi odgovorni za to stado u našim kućama, toliko je stvari koje su podliježne promjenama i treba ih mijenjati, ali mi, braću moja draga, sve te stvari tolerišimo. Zašto? Zato što smo zaboravili da smo i mi nosioci tog emaneta. Pogledajte samo jedan primjer, mi ga često spominjemo. Da bi samo vidjeli koliko insan ne ulaži za Allahu vjeru onoliko koliko bi mogao, ne traži se od insana da ulaže više nego što može. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah ne opterećuje nikoga osim u njegovim mogućnostima. Pogledajte samo kada slušamo o Golgotama i iskušenjima kroz koja prolazi naša vraća muslimani diljem svijeta, u Iraku, u Palestini, u Čečeniji, Kašmiru i dalje. Mi se suosjećamo s tim ljudima dok slušamo te vijesti, a kada završi slušanje tih vijesti zaboravljamo na njihovo stanje. Zaboravljamo da su ti isti ljudi do su osjećali se sa nama, slali materijalnu pomoć, svojim životima dolazili i branili Bosnu, u svojim dovama, u, svojim dovama koje su bile popraćene suzama, sjećali su se braće i muslimana u Bosni. A mi, braćo moja draga, Prvo, ne upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za sebe, a drugo, zaboravili smo za našu braću muslimane. To je minimalno što im možemo pomoći da uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala dovu. Jer ima neko da tvrdi da to ne možemo? Možemo. Ali se radi, braću moja draga, o slabosti našeg imana. Četvrti simptom ove bolesti jeste, braćo moja draga, da čovjek počne prezirati dobre i čestite osobe a počne da se druži sa nemoralnim osobama. Svi mi sjećamo se dobro momenata kada smo željno čekali da se sretnimo sa nekim bratom muslimanom, sa onim koji će nas savjetovati ako vidi da smo neki prekršaj počinili. Ali nažalost, u slabosti svog imana došli smo u takvu situaciju da oni koji nas podstiču smatramo da su nazadni, konzervativni, da su strogi do te mjeri, braću moja draga, da ljudi kada sretnu brata muslimana na ulici okreću od njega glavu, samo kako bi ga pustio da idi onim putem s kojim nije zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala. Ljude koje si dojučer volio, koje si dojučer cijenio, koje si poštovao, odjednom postaju otvoreni neprijatelji, bojkotuješi, prezireši, samo iz jednog razloga samo zato što su ostali čvrsti i dosljedni nosioci Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Znajte, braću moja draga, takav vid ponašanja vodi insana u tom pravcu da traži društvo koje će mu šutjeti. Kada vidi njegove propuste, a jadno li je to društvo koje neće svoga sudruga upozoravati na njegove propuste. Peti simptom slabosti imana jeste davanje prednosti dunjaluku nad ahiretom. Također, braćo moja draga, svi se mi možemo sjećati kako smo nekada žudjeli za nekim novim susretom sa braćom, za nekim novim predavanjem, za nekim novim izlascima, nekim seminarima, nekim kampovima. A danas, braću moja draga, uživamo toliko blagodati da imamo redovna sedmišna predavanja, ali se nerijetko dešava da mi nismo na tim predavanjima. Nerijetko se dešava da je najveći razlog nedolaska na takva druženja slabost našeg imana i trka za dunjalukom. Braćo moja draga, ovo ni u kom slučaju ne znači da ne treba raditi. treba raditi. Naročito u ovim vremenima kada je teško zaraditi halal na faku. Treba raditi. Ali, braćo moja draga, ne smijemo doći na takav nivo da damo prednost Dunjaluku nad Ahiretom. Zašto kažemo prednost Dunjaluku nad Ahiretom, a govorimo o imanu? Braćo, ako zapostavimo ovakva druženja, zapostavili smo svoj iman. Ako zapostavimo svoj iman, možemo doživjeti ono što viđamo na našoj ulici, da imamo ljude koji su do prije godinu dana dolazili na ovakva sjela, a danas su to, možete otvoreno i slobodno kazati, možda veliki neprijatelji onome što mi govorimo sada ovdje. Nemoguće je da čovjek ne može u sedam dana odvojiti sat vremena da dođe na ovakvo druženje. To druženje će koristiti njemu najviše. To druženje nije potrebno centru. Ako mi nismo potrebni takvih druženja, da se uvezujemo, da ojačavamo naš iman i naše vjerovanje, braćo moja draga, centar nije potreban takvih druženja. Šesti simptom koji ukazuje na slabost imana jeste, braćo moja draga, gubljenje vremena i njegovo neiskorištavanje u onome što će nam koristiti kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu. Pogledajte, praću moja draga, jednu stvar. Da nas neko upita, da mu navedemo jedno kvalitetno dobro djelo koje smo uradili u zadnjih sedam dana. Trebali bi dobro da pročešljamo naš dosije pa da nađemo nešto što bi moglo proći. Za sedam dana šta smo uradili od hajra. A s druge strane, pokušajte biti realni, pa napravite jedan kraći inventar koliko vremena smo potrošili u besposlicama u toku zadnje sedmici. U besposlicama, bez ikakve koristi, a sigurno se to vrijeme moglo iskoristiti u korisnim stvarima. Nije, braću moja draga, uvjet da čovjek samo uvijek i ibadeti ali je korisno da obiđeš komšiju s ciljem da ga pozoveš u islam. Da obiđeš svoju rodbinu, da odeš pomoći bratu muslimanu koji danas saliva ploč, ovaj preko sutra kupi sjeno, ovaj onu, ovaj onu. To su, braćo moja draga, također dobra djela. Nije samo uvjet da sjediš i učiš Kur'an, iako i taj Kur'an plaće za nama, u želji da ga uzmemo makar jednom heftično. Ali eto, da ne bi bukvalno shvatili tu riječ besposlica, sigurno mi imamo mnogo vremena, mnogo vremena za koji nećemo biti nagrađeni. To je definitivno, zato nećeš imati sevap. E sada postavi sebi pitanje, da li je to nešto zašto ćeš možda biti kažnjen ili nećeš. Ali minimalno nećeš zato dobiti sevap. Dok ako odeš komši u zijaret, ako odeš pomoći bratu muslimanu u nekom fizičkom poslu, znaj da je to dobro djelo. Allah poslani kaže Allahu fi auni l'abdi ma kane l'abdu fi auni Allah će biti u pomoći nekom od svojih robova dok on pomaže braći muslimanima. Znači kada radiš, pomažeš bratu muslimanu, ti time zaslužuješ Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. Normalno, ovaj simptom je zasigurno prisutan kod svih nas, a naročito kod ženske populacije. Normalno, mi imamo braći koja su pretekla žene u svemu tomi, ali generalno gledajući žene su u ovom pogledu zasigurno premašile muškarce. Tako ćemo naći da žene mnogo vremena troši u besposlicama. Pa tako ćemo naći sve nas, i muškarce i sestre, da ne mogu zamisliti dan da ne pogledaju vijesti, neku političku emisiju, ako nešto gori gore od toga, kao što su serije, filmovi i dalje. Ali možemo, braću moja draga, zamisliti dan da nismo učili Kur'an. Možemo zamisliti dan ili zamisliti deset godina kako smo prešli iz sufari u Kur'an, a naš kirajet je i dalje na lošem nivou. Imamo ljude, hvala Allahu, koji su prije godinu dana ili dvije prešli sufaru, pa danas imaju takav kirajet da se ne stide učiti Kur'an pred najvećim učenjacima svijeta. Ali imamo također s druge strane ljude koji su prije deset godina prošli sufaru, pa takvi ljudi mucaju i kada slušaš njegov kirajet, dao bi mu lijepu svotu novca da te ne muči svojim mucanjem. Šta to ukazuje? To ukazuje da se slabo družimo s Kur'anom. A s druge strane, pogledajmo naše stanje, imamo mnogo vremena za besposlice. Pa zar ne znamo? Jesmo li svjesni? Rugamo se ljudima da neke stvari radi. A mi, braću moja draga, radimo stvari, a znamo da to ne treba. Velik broj ljudi koji vidimo na ulici, vjerujte da te stvari radi iz neznanja. A mi ovo što radimo, radimo iz znanja i svjesno. Velika je razlika između nas i njih. Osmi simptom i zadnji koji ukazuje na slabost imana kod nas jeste odgađanje činjenja dobrih dijela i nada u dugačak život. Nerijetko se dešava da mi, braćo moja draga, imamo lijepe namjere. Mi planiramo kako ćemo ako Bog da uraditi to i to. Želimo da uradimo tako i tako, ali nerijetko se to završava na željama i na planovima. Životni moto velik, velikog broja nas je sutra, inša Allah, vidjet ćemo. Samo da se odgađa. A pogledajte nas i naše stanje kada je u pitanju Dunjaluk i Ahiret. Mi kada radimo za Ahiret, radimo po onoj poslovici, sve što možeš uraditi danas, ostavi nek prenoći. Zasutra. Pa ćeš sutra opet kazati tako. A kada radimo za Dunjaluk, tada radimo po sistemu, sve što možeš uraditi danas, ne odgađaj za sutra. Sutra će doći nešto drugo. To zasigurno, braćo moja draga, ukazuje na slabost imana kod velikog broja ljudi koji se deklarišu kao muslimani. U nastavku predavanja, inša ukratko ćemo pokušati, pošto se već ovo naše druženje počelo odugovlačiti, normalno ljetni je period i svi mi imamo svojih nekih obaveza. Spomenut ćemo ukratko neke faktore koji su prouzrokovali ovo jadno stanje i ove simptome. Do sad smo samo govorili o stvarima kako možemo prepoznati da smo bolesni. Da definitivno zaključimo da smo svi bolesni. O tome smo govorili. Sada govorimo o tome šta je prouzrokovalo tu slabost, koju definitivno svi imamo kod sebe. Ukratko ćemo, ako Bog da spomenuti, nekoliko samo faktora. Prva stvar, boravak u lošoj, zagađenoj sredini. Čovjek musliman, naročito u ovim teškim vremenima, trebao bi da posvećuje mnogo pažnje sredini u kojoj živi i društvu s kojim će se družiti. Treba da mnogo pažnje posvećuje onim ljudima koji su njegovi prijatelji. Ne smijemo ni jednog momenta zaboraviti na riječi Allahog poslanika, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda koga će za prijatelja uzeti. S kim si takav si? Nemoguće je da budeš sa ološima, a da ti ostaneš na onome na čemu jesi. Najbolji primjer po meni kako možemo uporediti opasnost druženja sa lošim društvom nakon primjera koji je naveo Allahu poslanik alihi salatu wasalam jeste da uporedimo loše društvo sa primjerom je zdjeli jabuka u kojoj ima oštećenih i zdravih jabuka. Znajte, vraću moja draga, da će oštećene jabuke veoma brzo istruhnuti, ali da će i oni zdravi u veoma kratkom periodu početi da truhnu. Tako čovjek, kada se druži sa lošim društvom, koje je truhlo pod navodnim znacima, kao oni jabuke uzdjeli, pitanje je dana kada će početi truhnuti kao posljedica druženja sa tim ljudima. Također, od faktora koji su prouzrokovali slabost imana jeste, vraću moja draga, nejasnoća ciljeva životnih, odnosno prije toga nepostojanje životnih ciljeva. Nekada ćemo naći ljude da imaju ciljeve, ali su ti ciljevi nejasni. Ili ljudi nisu ubijeđeni u te ciljeve. To, braću moja draga, čini čovjeka da slabi da slabi njegov iman. Jer poznato je da će čovjek ulagati mnogo truda i napora za one stvari, za one ciljeve koji su jasni kod njega da će njemu donijeti neki prosperitet na Dunjaluku ili na Ahiretu. Primjera radi ovaj dolazak naš na predavanje. Čovjek treba postaviti sebi pitanje šta je njegov cilj od ovog predavanja. Je li cilj da dođeš da malo ostaviš ženu i djecu, da zaboraviš na kućnu atmosferu? Ili je cilj da preispitaš daju u određenim stavovima? Ili je cilj da te sutra neko ne može sresti pa kazati kamo tebe na Ili je cilj da nešto naučiš? Da s ovakvih predavanja iziđeš bolji nego što si došao na njih i da nešto promijeniš u svom svakodnevnom životu, da ono što smo čuli praktično sprovedemo u svom svakodnevnom životu. Također, od faktora koji su prouzrokovali slabost imana jeste, braćo moja draga, iznenađenost iskušenjima na putu pridržavanja za islam. Čovjek musliman koji živi u ovim vremenima koja su, kao što smo spomenuli više puta, veoma teška za one ljude koji se pridržavaju Allahove subhanu wa ta'ala vjeri, ne bi smio dozvoliti sebi da bude iznenađen iskušenjima. Mora da znamo, ali da znamo zaista u praksi da put koji vodi Allahovom zadovoljstvu, Allahovom džennetu, nije put posut ružama, već je put posut bodljikavim trnjem. Svako iskušenje koje nas zadesi moramo biti spremni da ga dočekamo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> u prvim ajetima suri El Ankebut, Elif la Min. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Zar misli ljudi da će biti ostavljeni da kažu Amenna, mi vjerujemo, a da neće biti iskušani? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo u iskušenja dovodili i one prije njih, da bi se pokazalo ko je na istini ako laži. Zato znaj, ako si krenuo pravim putem, da će doći moment kada će te Allah staviti na iskušenje da se vidi tvoja stvarnost, da se vidi tvoj ihlas i tvoja iskrenost. Da li si od onih koji je posustao, im je dosadilo, koji se pretvarao, pa se nakon godine ili dvije pridržavanja za islam okrenuo starim jaranima, ili si od onih koji zaista želi na tom putu da se strpe kako bi zaslužila Allahu subhanahu wa ta'ala nagradu. Također, jedan, jedan sličan faktor ovome, kada kažemo iskušenja na putu pridržavanja za islam, također dužina puta. Braćo moja draga, mi mora da znamo da je pred nama dugačak put. I ne smije nas to pokolebati u pridržavanju za islam. Koliko je ljudi koji u početku vide kako se braća voli, kako prakticiraju islam, pa i oni počnu. Ali, braćo moja draga, kako prolazi vrijeme, godina, dvije, tri, ti ljudi posustavaju i odlazi. Zašto? Dužina puta. Oni su mislili da je to utrka na sto metara, zaboravivši da je to životni maraton. Moramo biti spremni na dužinu puta. Jer mi nismo od onih koji zagovaraju skraćivanje tog puta. Ili da uzmeš sebi život ili da budeš cijeli život mafioz, pa da na kraju života se pokaješ. Ne, ni jedno ni drugo. Niti je dozvoljeno šerijatski da se ubiješ, niti da svjesno činiš grijehe, jer ko ti garantuje da ćeš na kraju života okrenuti novu stranicu u svom životu. Zato jedina stvar koja nam preostaje da se pripremamo za taj životni maraton. Da se pripremamo za dužinu puta i za mnoštvo iskušenja koja će nas zadesiti na tom putu. I zadnja stvar, od faktora koji su prouzrokovali slabost imana, jeste, vraću moja draga, malaksalost u liječenju imana. Pazite dobro, veoma je bitno da shvatite šta sam kazao. Jedan veoma bitan faktor koji je prouzrokovao slabost imana jeste malaksalost u liječenju slabosti imana. Ljudi, braćo moja draga, malaksaju. Oslabi kada je u pitanju liječenje njihovog imana. Kazali smo na početku, ljudi vode veliku evidenciju o svom zdravstvenom stanju, o svom materijalnom stanju. Znajte, braćo moja draga, kako god gledamo svaki dan u najnovčanik, koliko imamo para, pa svaki dan, ako primijetimo na sebi neke zdravstvene promjene, idemo doktoru, da to liječimo, tako moramo i mnogo više pažnje posvećivati našim imanu. Mora da znamo da svaka bolest, pa i ova bolest imana, da što više je zapostavimo, bit će je teže liječiti. Zato dok primijetimo, a primijetili smo da smo počeli slabiti. Moramo, braću moja draga, ulagati maksimalne napore da ojačamo svoj iman. Jer znajte kako smo kazali na početku, ima ne može stajati na jednoj fiksnoj deređi. On će, ako ga prepustimo valovima grijeha koji su prisutni na našim ulicama, znajte, braću moja draga, da će svakim danom opadati. I na kraju, inša nećemo odugovlačiti, spomenut ćemo neke načine kako čovjek može da ojača i popravi svoj iman. Normalno, kao što se sjećate kada smo prvi put držali ovo predavanje, prije nego što čovjek što počne liječiti sebe i svoj iman, mora da bude ubijeđen da je bolestan. I mora da bude ubijeđen u štetne posljedice tog oboljenja. Ako ne budemo ubijeđeni da smo bolesni i ne budemo ubijeđeni u štetne posljedice te bolesti, nećemo nikada početi sa liječenjem. Pogledajte čovjeka, kada ima neku malu bolest, ne ide doktoru. Zašto? Zato što smatra da to ništa nije. Ali kada čovjek vidi da je to nešto krupno, veliko, žuri kako ne bi okasnio. Tako i mi, braćo moja draga. Ako hoćemo liječiti sebe i svoje stanje imansko, mora prvo da znamo da li smo bolesti. Definitivno, bez da se provjerajete, a mogli smo se svi provjeriti kroz one simptome, ja dajem garanciju da smo svi bolesni znači ne preostaje nam ništa drugo već da se liječimo. Prvi način jeste da pokušamo maksimalno izbjegavati sve one faktore koje smo spomenuli. Spomenuli smo pet faktora i čovjek koji želi da ojačava svoj iman treba da maksimalno izbjegaje sve te faktore koji utiču na njegov iman. Drugo, drugi način liječenja slabosti imana jeste, braću moja draga, obnavljanje i jačanje imana činjenjem dobrih dijela. Mora da znamo, braću moja draga, da se iman ojačava, regenerira činjenjem dobrih dijela. I to znaju ko? Oni koji su to okusili. Sjetite se samo kako se čovjek lijepo osjeća kada dadni nekom sadako Kada nekom je nešto pomogni, osjeća da se njegov iman ojačao. Osjeća prostranost u svojim grudima suprotno onome što čovjek osjeća kada čini grijehe. Kako čovjek kada čini grijehe osjeća tjeskobu u grudima. Zašto? Zato što zna da ga vidi njegov gospodar. Osjeća kao da nekoga vara. S druge strane, kada činiš dobra djela, osjećaš da se tvoj iman povećava, da se ojačava. To je, braću moja draga, stvar koja nam treba u svakodnevnom životu kako bi ojačali naše vjerovanje. Također, od načina kako možemo liječiti i ojačavati naš iman jeste osjećaj Allahovog neprestanog nadzora nad njegovim robovima. Pogledajte samo kako Allahu poslanik alaihi kada ga pita Džibril alaihi selam o imanu, o islamu, o ihsanu, kako je definisao el ihsan? En ta'abud Allahe ke enneke tarah, fe in lem tekun tarahu, fe innehu jarak. Da obožajiš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Zato kažemo, braću moja draga, razmišljanje o tom neprestanom Allahovom subhanahu wa ta'ala nadzoru nad insanom stvara kod čovjeka, odnosno jača čovjeku iman. Čovjek dolazi do tog stepena da je spreman da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu što traži od njega, da ostavi sve što je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što čovjek ima neprestani osjećaj. Allahovi subhanahu wa ta'ala kontroli nad njegovim robovima. Zamislite samo, kada bi čovjek svakog momenta imao na umu da ga Allah subhanahu wa ta'ala neprestano vidi i da ga Allah subhanahu wa ta'ala neprestano čuje. Kako bi, braću moja draga, naše stanje drugčije izgledalo? Također, od plodonosni načina liječenja slabosti imana jeste, braću moja draga, sticanje znanja, prisustvovanje aktivnostima edukativnog karaktera. Nerijetko se dešava da ljudi griješi zato što ne znaju. Ne znaju da je to greška ili ne znaju nešto drugo. Ne znaju veličinu onoga kome su nepokorni. Ljudi ne znaju veličinu onoga kome su nepokorni, zato i griješi. A znajte da nema drugog načina da saznaš propise Allahove vjeri i da se upoznaš sa svojstvima Allah subhanahu wa ta'ala osim izučavanjem, druženjem sa ulemom, prisustvovanje aktivnostima edukativnog karaktera. Također, od načina ojačavanja imana liječenja imana od slabosti jeste maksimalna iskorištenost vremena i samo obračun. Čovjek, braćo moja draga, ako želi da ojača svoj iman, treba da svoje vrijeme precizno, precizno popuni. Treba da bude svjestan da će, braćo moja draga, za svaku sekundu svog života biti pitan. Treba da pokuša da svoje vrijeme popuni dijelima za koja očekuje se vape, ne smijemo sebi dozvoliti da imamo mnogo dijela za koja ne znamo da li ćemo biti kažnjeni, ali smo definitivno ubjeđeni da nećemo biti nagrađeni. Takva djela trebamo maksimalno izbjegavati i izbacivati iz našeg životnog plana. Pogledajte nas. Mi smatramo velikim uspjehom i jeste u današnjem vremenu veliki uspjeh da čovjek dođe na ovakvo druženje jednom sedmično. Jednom sedmično da odvojiš sat, da dođeš na mjesto gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se kaže rekao je Allah, rekao je njegov poslanik. Jednom sedmično i mi to smatramo uspjehom. A koliko je vremena koje sedmično provedemo u besposlicama. Također, jedna veoma bitna stvar i time tu i tamo privodimo naše druženje kraju, jeste, braćo moja draga, jedan, jedan veoma pitan faktor, jedan veoma plodonosan način liječenja slabosti imana i jedan način jačanja imana. Čovjekovo vezivanje za džemat. Pogledajte samo hadisa Allahu poslanika alaihi pa ćemo vidjeti u mnogim hadisima da Allahu poslanik postiče muslimane na zajednicu. S druge strane strani upozorava na opasnost razjedinjenosti. Vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. Tako, braću moja draga, kada ne bi bilo druge koristi od druženja, od zajednice, od džemata, osim to, kada čovjek doživi neku slabost, kada počne da slabi njegov iman, da ima ljude koji će ga lijepim savjetom, uzeti za ruku i neće dozvoliti da padne u duhovni ponor. Izvuče ga iz duhovne krize u koju je zapao. Čovjek također kada se vezuje za džemat, za skupinu, osjeća, braću moja draga, da nije sam, osjeća snagu, osjeća jačinu. Gleda u druge ljude kako se trude, pa to njega motiviši. Pogledaš brata, svakim danom aktivan, nešto radi, pridonosi nešto, korisno za islam, za džemat, za skupinu, to insana motiviše da se i on uključi u kolektivni rad. Također jedna veoma bitna stvar, ako primijetimo kod nekoga u skupini, u džematu, da je počeo slabiti, moramo, braću moja draga, pažljivo reagovati. Ne smijemo svojim ponašanjem da tu osobu odaljimo iz skupini. Nama se dešava nerijetko da greške ljudi koji su naša neka bliža raja, da preuveličavamo te greške. Normalno, vraću moja draga, grešku treba osuditi, ali je ne treba preuveličavati. Mi nekada ljudima koji su naša bliska braća, kada urade neku stvar, toliko je preuveličavamo, a takve greške kod ljudi na ulici uopšte ne primjećujemo. Takve greške u našoj familiji, u rodbini ne primjećujemo. Treba grešku osuditi, ali je ne treba precjenjivati i preuveličavati. Jer treba da znamo, ako mi svojim ponašanjem tu osobu odaljimo iz džemata, znajte da će on tražiti sebi drugo društvo. Znajte da će biti prepušten ulici, a znamo da ne može na ulici naučiti skoro ništa korisno. I zadnja stvar, kratko, od načina kako možemo ojačati svoj iman jeste, braćo moja draga, sjećanjem na smrt i strahom od loših završetka. Sigurno je da će čovjek, ako se sjeća čisto smrti, da će na taj način ojačati svoj iman. Jer to je, braćo moja draga, preporuka najboljeg pedagoga i najboljeg insana koji ikada kročio zemljom Allahu poslanika alihi selam, koji je savjetovao svome ummetu da se često prisjećaju smrti. Zašto, braćo moja draga? Da bi se na taj način neprestalno održavali u toj kondiciji, u toj formi činjenja dobrih dijela. Zato kažu neki islamski učenjaci, onaj ko se sjeća smrti često, on time postiže tri koristi. On požuruje sa pokajanjem. Ona osoba koja se često sjeća smrti, on ne odugovlači sa pokajanjem. Zašto? Zato što je on svjestan da bi svakog dana mogao biti sljedeća žrtva. Osoba koja se sjeća smrti, ona je zadovoljna sa onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I na kraju, osoba koja se sjeća smrti, ta osoba je marljiva i čestita. Zašto? Zato što on zna da je to možda zadnja prilika da uradi neko dobro tijelo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne braći muslimanima ma gdje bili i na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ليس الشبم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم Islamski web Portal www.lcrticaikhlas.com يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم